Burvju virtuve Iedomājies, ka tev mājās ir burvju virtuve. Šajā virtuvē tu vari iegūt jebkuru ēdienu no jebkuras pasaules malas, neierobežotā daudzumā. Tu nekad neuztraucies par ēdamo, jo jebkas, ko vēlies, var nonākt uz tava galda. Tu esi ļoti dāsns, dalies savā maltītē ar citiem, bet ne jau tāpēc, ka gribi kaut ko pretīm. Lai kurš atnāk ciemos, tu viņu pabaro tikai tāpēc, ka tev ir prieks dalīties, un tava māja vienmēr ir pilna ar cilvēkiem, kuri nāk mieloties ar ēdienu no tavas burvju virtuves. Tad kādu dienu pie tavām durvīm pieklauvē vīrs ar picu. Tu atver durvis, viņš paskatās uz tevi un saka, Ei, vai redzi šo picu? Es došu to tev, ja ļausi man kontrolēt tavu dzīvi, ja darīsi visu, ko es gribēšu. Tev nekad nebūs jāpa, jābadojas, jo es varu nest tev pīcu katru dienu. Tev tikai ir jābūt labam pret mani. Vai tu spēj iedomāties savu reakciju? Savā virtuvē tu vari dabūt to pašu picu, pat vēl labāku. Šis cilvēks piedāvā tev parastu picu turklāt tikai tad, ja darīsi to, kas viņam paprātam. Tu smiesies un teiksi, nē, paldies, man nav vajadzīgs tavs ēdiens, man tā ir daudz. Tu vari ienākt manā mājā un ēst, ko vien gribi, un par to tev nekas nav jādara. Nedomā, ka es pildīšu tavs pavēles. Ar ēdienu palīdzību neviens ar mani ne nemanipulēs. Tagad iedomājies to visu otrādi. Ir pagājušas nedēļas, un tu neko neesi ēdis. Tev nav naudas, lai nopirktu pārtiku. Atnāk cilvēks ar picu un saka, hei, šeit ir ēdamais. Tu vari to dabūt, ja vienkārši darīsi to, ko es gribu. Tu esi badā un savod ēd, ēdienu smaržu. Tu nolem pieņemt picu un darīt visu, ko šis cilvēks no tevis prasa. Tu ieēd un viņš saka, tu vari dabūt vēl, ja gribi, bet tad tev ir jāturpina izpildīt manas vēlmes. Šodien tu esi paēdis, bet rīt varbūt vairs ne, tāpēc tu piekrīti darīt visu iespējamo. Tu kļūsti par vergu ēdienu dēļ, jo tev tas ir nepieciešams, jo tev tā nav – Pēc kāda laika tu sāc šaubīties, tu domā, ko gan es darīšu bez savas pices? Es nevaru bez tās dzīvot. Ko tad, ja, ko tad, ja mans partneris nolems atdot kādam citam šo picu? Manu picu. Tagad iedomājies, ka ēdiena vietā mēs runājam par mīlestību. Tava sirds ir pilna, mīlas pārpilna. Tu mīli ne tikai sevi, bet arī visu pasauli. Tu mīli tik ļoti, ka cita mīlestība tev nav vajadzīga. Tu dalies savējā bez jebkādiem noteikumiem. Tu esi mīlestības miljonārs, un kāds pieklauvē pie tavām durvīm un saka, hei, man ir mīlestība. Tu vari dabūt manējo, ja esi ar mieru darīt, ko es gribu. Ja tu esi pilns ar mīlestības, kāda būs tava reakcija? Tu smiesies un teiksi, paldies, bet man tā nav vajadzīga. Tāda pati ir manā sirdī, pat vēl lielāka un labāka, un es varu dalīties tajā bez jebkādiem nosacījumiem. Bet kas notiks, ja tu esi mīlestības badā, ja tev sirdī nav šīs mīlestības, un kāds atnāk un pasaka, tev vajag nedaudz mīlestības, tu vari dabūt manējo, ja darīs to, ko es gribu. Ja tu esi mīlestības badā un to pagaršo, tad dari visu iespējamo, lai varētu nogaršot atkal. Tu pat vari būt tik izbadējies, ka par drusciņu uzmanības atdosi visu savu dvēseli.